uzvišenome koji stvorio džinne ljude da bimo se i bade činili, da bimo se klanjali, da bi se širka klonuli i da bismo nekaj salavat na selam na Allahu poslanike milijenika Muhammeda sa oseleme da bi su slijedili našeg uzora Allahu poslanika Muhammeda sallallahu sa Allahom A zatim Allah je lišanu nam u suri Al-Ahzad savjeznici poručuje o vjernici bojte se Allaha i govorite samo istinu. Znači Allah je lišanu u ovom prvom ajetu pročenom jeli na početku predavanja nam govori da Allahu Đelešanuhu je laž strana i bilo koji oblik laži jeste griješno i jeste pokvareno osim vidjet ćemo kvora kroz predavanje osim izuzimanje jeli, hadisa Allahog poslanika ali salama gdje izuzima tri kategorije ili osobe ljudi gdje je tada laž dozvoljena a to ćemo vidjeti kroz predavanje znači Allah je rešanu je zabranio muslimanci i mus, muslimani muslimanci laž bilo ona velika ili mala Zato vjernik musliman i muslimanka koji vjeruju Allaha i sudnji dan uzmeju ovaj ajed kao imperativ, kao naredbu da musliman i muslimanka u svojim životima nema laži. Nema laži. Zato ćemo vidjeti je li da laž možemo podijeliti laž srca, laž jezika i laž dijela ili laž u dijelima. Većina mi znamo, je li poznato nam je da laž je, e, srca podrazumijeva se, jeli, laž naspram gospodara svi su Allah Jelešanu, kada ljudi kažu jezicima svojim, kao što ćemo spominjati u spredavanje, mi vjerujemo Allah Jelešanu, ali oni ne vjeruju. To je znači laž na gospodara Allah Jelešanu, tako što ljudi govore, mi vjerujemo Allah Jelešanu, ali s druge strane vidimo da ne rade ono što Allah Jelešanu traži od njih. I s druge strane ne, nisu se klonuli oni stvari koje Allah Jelešanu traži od njih da se klone. Znači to je laž srca. Ili kažu da vjeruju Allahu poslanika ali sallam, da on poslanika ali sallam, vjeruju u Kur'an, vjeruju u, u život poslije smrti, vjeruju u kaburu sudnji dan, vjeruju u džanet i džahennem, ali njihova dijela nisu nakva kakve trebaju da budu onima ili prema kod oni koji vjeruju doista u te stvari. Znači muslimani i muslimanka, hvala Allahu djenešanuhu, koji su iskreno prihvatili la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, vidimo kako u njihovim srcima, tako na jezicima, a tako i djelima, vidimo iskrenost. Vidimo znači da se klonuli bilo koje vrste laži. Ako nekada i zapadnu u neku laž, oni se brzo sjete gospodara lažišanu i vrate se na ispravan put. Klone se te laži traže od Allaha pokajanje, a ako su naštili nekoga, pokrenišli prema nekome, rekli nešto što ne treba, traži halala prije svugdje gnana. Jer velika je stvar dražni halala prije sudnjeg dana, je na sudnjem danu, kao što ne je poznat hadis Allaho poslanika ili salama, gospodar svih svjetova neće dati i bit će bezvjedni dirhem i dinari. Samo će se dijela jeli, preuzimati, prenositi, Kao što danas banke prenose novac, tako će na sudnjem danu Allah je nešanu dati da onome kome je rob Allah učinio nepravdu, da će sa njega ići dobra djela prema onome kome je učinjena nepravda. Sve dok ih ima. E kad nestane dobri djela, kad je čovjek bakotirao na sudnjem danu, onda ako još učinio nekome nepravdu, ona će loša djela to kome je učinio nepravdu ići sa njega prema njemu prema onome jeli, koji činio to osobi nepravdu. Zato, draga moja braća i sestre u islamu, čuvajmo se i klonimo se laži. Danas vidimo na svijetu razno razni laži, raznadni lažljivaca, doista lažu, pa čak toliko smjelo da neki muslimani i muslimake lažu na Allaha i poslanika ali salama i naše cijenje učenjake u nemu. I dotle idu sa lažima, da nažalost nekada i dižu ruke na naše učenjake kao što se dešava u Maliju i drugim jeli, muslimanskim zemljama. Allah Jerišanuhu u drugom ajetu sure, jeli, El Ahzab, savjetnici, kaže i on će vas za vaša dobra djela nagrariti i grijeh vam oprostiti. A onaj ko se pokori Allahu, njegov poslaniku ili salamu, on će posjeći ono što bude želio. A on će dobiti, jeli, znači ono što bude želio od o, jeli, od Allaha Đelešanu. Poznati slušaj svima nama, draga braća, i sestre u Islamu i poznati hadis, jeli, ali ćemo ga navesti kao postijek. I generacije muslimana su stalo, kad bi spomenuli laž, pogotovo laž dijela, ili laž kada nemamo čistog nijeta namjere, spomenuli bi su hadis Allahu poslanika alejhi salam koji bi ima muslim svoj sahihu od Abu Hurere da je čuo Allahu poslanika alejhi salam da je rekao prvi kojima će se polagati račun na sudnjem danu jeste čovjek koji je izgubio život u borbi. Znači, borio se na Allahovom putu sa ostalim muslimanima. Borio se. I ne samo što je se borio, braćo i sestre, već se isticao u svojoj borbi, po hrabrosti, po njunaštvu i tako dalje. I zatim kad je Allah poslanik ali sada, bit će izveden i pokazano mu će biti blagodati dženneta. Subhanallah. će izveden da se, da se, da mu se sudi na sudnjem danu. A ona će biti upitan šta si radio da bi zadobio ove blagodati. Allah. Šta si radio Allahu robe da bi zadobio one dženevske što sam ti pokazao blagodat? Kaže, reći će on tada, borio sam se radi tebe i tako sam život izgubio. Allah će mu karati, lažeš. Lažeš. Ah. Brate i sestro, stanimo svaki dan i noći upitajmo se prije nego što nam ne bude kasno a kasno je ovo što poslanik sada navodi u hadisu da nam gospodar svih svjetova za naša pod navnicima dobra djela kare lažeš lažeš <clears throat> borio se borio si se kako bi se govorilo kako je taj taj hrabar i to je se govorilo reći mu gospodar Allah Jeršanu. Potom će biti naređeno i on će biti odvučen licem prema zemlji i bačen u džahnem. Subhanallah. Toliko će biti, brate, poniženi i pocijena sestra u islamu da će ga zebanije, čuvari džahnema i oni koji zadužaju za džahnem, meleki, uhvatiti neće ga normalno uvesti u basti u jehennem, već će ga spustiti na zemlju, licem, na zemlju i tako će ga vući do jehennema i tako ga u basti u jehennemsku vatru. Dan se Allah sačuva toga. Drugi će čovjek biti onaj koji izučavao nauku, steč, stekao je naučnu titulu i potučavao druge i koji je uč Kur'an učio. Biće doveden i pokarat mu se blagovati dženneta a on će biti upitan šta si radio da bi stekao sve ove blagodati. Biće on pokazan džennet također, kao i prijehodniku. Šta si radio da bi postigao ove sve blagodati dženneta? Allah ti nudi. Allah nam nudi džennet, evo. On želi da svoga roba nagradi džennetom. Pa će on kalati tada, subhanallah, izučavao sam nauku i druge podučavao njoj Ili tebe, i radi tebe sam učio Kur'an, on će mu reći lažeš. Nauku si izučavao i druge podučavao samo da bi se reklo kako si učen i tako je se govorilo. I govorilo, a kako si učio i kako si dobro učio Kur'an i to je se, to je se govorilo. Zatim će biti naređeno, jeli, i on će biti odvučen licem na zemlju, na tlo i bačen jeli, u džahannam. Treći je čovjek, jeli, onaj kome je Allah Ješanu dao bogatstvo. Dao mu veliki mali metak. Veliko, ogromno bogatstvo. Biće izveden i pokadan će mu, biti, će mu se blagodati dženneta. A on će biti upitan šta si uradio da bi zadobio ove blagodati. On će tada kazati nisam ostavio jednu situaciju u kojoj je bilo potrebno materijalno dobro davanje, a da, a da ti s time si zadovoljan, a da nisam dao. A da nisam dao. On će mu reći, lažeš. To si radio samo kako bi se reklo kako si plemo, plemenit. Kako si plemenit. Kako daješ i dijeliš i tako dalje. I tako se govorilo. Potom će biti naređeno i on će biti, jeli, obvučen licem prema zemlji i bačen u džahennem. Da nas Allah sačuva ovi stanja. Zato, brate i sestro, očistimo svoje namjene, svoje nijete. Očistimo i klonimo se laži. Laž je doista ružna stvar koju musliman i muslimaka trebaju se kloniti, bilo ona velika ili mala. Vidjet ćemo, subhanallah, jeli, da Allahu poslanik Muhammed ali salam nas upozorava na laž i govori nam da kako na dunjalku, tako i odmah u kaboru, za laž bit će kažnjavano. U kaboru imamo posebnu kaznu, jeli, koju jeli, bilježi kod imam Buhari hadis, da je čuo Allaho poslanika ali slama, jela sahaba, sljedeće. Noće sam sanjao dvojicu ljudi, koji mi prilaze. I jedan koji cijepa svoju vilicu je lažac. Jedan od njih koji cijepa svoju vilicu, znači cijepa je rukama svojim, u kamuru, jeli, je lažac. On je na Dunjaluku lagao i te je vijesti formacije prenosio i prenosile se drugima. S kraja svijeta na kraj svijeta. Do sudnjeg dana Allah će na taj način biti mučen. Kada Allah poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam. Na taj način lažac onaj koji je lagao je do sudnjeg dana, do dana kad će Allah išao proživjeti svoje robove iz kaburova, je li bit će kažnjavan u svojim kaburovima. Zato, brato, brate i sestro, u islamu klonimo se laži. Klonimo se bilo kojim vrste laži i obmanje i prevara i tako dalje. I sve je to povezano. U drugom hadisu, jeli, koji također bilježi ima Buhari, jer kazao je vjerovisnik sallahu veseleme, da je vidio u snu osobu koje se glava zavrće unazad. Znači, glava joj se zavrće unazad i brada se zavrće ka vratu, tako da oči, kaže, izlaze na potiljak. To je jedna od kazni, jeli? Toliko će mu se zavrti glava, jeli? Glava prema, prema prema jeli potinku da, na, nazad jeli i brada da ćemo od tolike siline oči izlaziti na potiljak kad je poslanik ali i nastavlja dalje to je čovjek koji izađe iz svoje kuće i prospe neku laž izgovori je samo onako da je, samo vrlo je bitno da je izgovori jeli i prospe neku laž koja obiđe svu zemajsku kuglu. Spanala. Ne pazi na nju uopšte. A zato Allahu poslanik ali sallam, Allah i mu je pokazao jeli, insana čovjeka, lašca, koji će biti na ovaj način kažnjavan zbog svoje laži. Doista, prvobitne obilježje muslimanske zajednice, ashaba i samo poslanika ali sallam, jeste bila iskrenost u govoru, preciznost u izlaganju, pouzdano i pouzdanost u govoru, dok laž, pronjeverna i druge vrste laži i griješenja bile su strane. Bile su strane među prvim muslimanima, generacijom muslimana. Osim onoga ili kod onoga koji je bio očiti fasik, očiti jeli grešnik, očiti munafik i onaj koji je pod plaštom islama pokušavao da prevari ostale muslimane tako što je s jedne strane nosio kufru u svome srcu, a s druge strane pokazivao iman i islam svojim dijelima i svojim jezicima. Allah Jelešanu nam opisuje to stanje i čak sa doba Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam da su bili takvi ljudi koji su prividno ili ušli u islam pa su ga napustili. Napustili ga srce ne dijelima, braći i sestre. Ne dijelima, ne jezicima. Pa Allah je šanu kare, bismillah rahman rahim, Iza jaeke al munafiquna, qalu nešhadu, inneke la rasulullah. I kada ti dolaze munafici, Allaho poslaniće, on ti govore, doji sa sviđenja Allaho poslanić. Wallahu ja'lamu inneke la rasuluhu, Wallahu ješhadu, inne al munafiqina la kazimun. Kada Allah je šanu Muhammedu sallahu sallam, jeli, i Allah zna da sti njegov poslanik, Šta što oni dolazi tebi to govore? To shabi, nijedan od shaba koji su iskreno prihvatili la ilaha illa Muhammed Rasulullah, ne dolaze Allah poslanik u islam, kare, e, ti si doista Allah poslanik. I to stalo ponavljaju, ne. Samo oni koji su skrili s pravog puta, koji su u svojim srcima nosili nifab i licemjerstvo, oni su dolazili Rasulu Muhammedu sallallahu sallam i potvrđivali kao njegovo poslanstvo svojim jezicima. Ali Allah kada Jelešanu odgovara poslanika ili islam, kada je doista Allah svjedoči da si njegov poslanik. I Allah tvrdi, ne samo to, a Allah tvrdi da su lici meni pravi lašci. Subhanallah. Zato od, od islama, jeli, od lijepog ponašanja muslimana, nije lijepo stalo zaklenjanjem Allahom. Wallahi, wallahi, wallahi. Što god je i važno, ne važno, wallahi. wallahi. Ne trebaš to Allahu robe. Allah je velika stvar, tako mi Allaha velika je stvar govoriti. Tako su jeli munafici, jeli, no stop, potvrđivali kao pred ljudima, kao kelime šahade. Došli svojim srcima i gdje god su mogli da razvale zajednicu muslimana, oni su razvaljivali. I ne samo to, Allah šalu nastavlja u drugom ajetu i takadu ejmanehum džunneten fasaddu an sabirillah. Oni su, jeli, i za zakljeti svoji se zaklinjali. To je štitile su i njihove zakljeće. Wallahi, tako mi Allaha, doji sa ti Allah poslani, ma mi vjerujemo u tebe. Zaklinjali se. To su bila licimerstva i za svoje zakletju se zaklinjali, zaklonjali da mi ne bi neko naštetio im ili da i ne bi otkrio njihov ni nifam ili ni licemjerstvo. I dalje kada je šanu, a ne samo to, pa su od Allahovog puta odvraćali. Ne Munafici u bilo kojem vaktu i vremenu, oni lažu, potvaraju na časne muslimane i da se laži, da bi rasturli džemat muslimana i zajednicu muslimana. To muslimani ne smiju dozvoliti sebi. I, i Allah kaže ružno je doista kako postupaju. Ružno je doista kako postupaju. I kada Allah šanu, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِيَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Oni se, To je zato što su vjernici bili. Subhanallah. A zatim postali nevjernici. Alešanu i tako spominje i objašnjava njihov statu. Odnos, stajanje njihovo. Bili su vjernici, pa kada Alešanu, pa su postali nevjernici. I onda su im srca zapečačena, pa ne shvataju. Oni više ne razumiju ništa. Učio im Kur'ane, učio govorio im boj sa Allaha, ne govorio. Allaho robe, nemoj to raditi. Oni ne shvataju i neće te čuju. Oni imaju svoj pravac, svoje smjerenje, svoj put. Zato se čuvajmo i ove vrste jeli, laži i, i oni koji su na tome putu. Zato ćemo vidjeti, jeli, kao što bilježi imam Buhari, jeli, hadis koji je svima nama manje više poznat, gdje je kazao Allah poslanik ali se kod koga se nađu četiri osobine on je munafik znači četiri osobine su dovoljne a se kod čovjeka nađu jeli on je munafik ovako kako je opisano ova jeli tri ajeta koje smo malo prije citirali i nastavlja dalje Allah poslanik ali se nam a kod koga se nađu neka od njih on u sebi nosi nifak to je dio ili dio licemjerstva Znači nije potpuno munafik, nije potpuno licimer, ali nosi dio nifaka gdje se mora i tekako brzo, brzo da se kloni i da se prođe te osobine, ako kod sebe pri sebi ima. I Allah poslanik islam kaže i a to su. Kad mu se nešto povjeri, izda. Znači pomiriš u bilo šta. Evo ti čumaj janje, čumaj ovcu, ne znam, čumaj ovoga, čumaj ono, ne znam nija, čumaj, e, on to izda. A svi se trpaju. Svi su znalci, svi su, znaš, ali, ali izdaju. No, stop, izda, izda, izda i tako da Kada govori laži, znači osobina munafika ili dio, jeli, munafikuka, jeste kad govori laži. Treće jeste, kada obeća iznevjeri. Subhanallah. Namislite, kada obeća, e, ha, doista svako od nas treba dobro poraditi da ne bi bio u ovaj, ovim kategorijama. Makar jedna. Ni jedna ne treba biti čovjek. Tada se svi osobina otvone. Jer je blizu odmah licemjestu potpunome. Jer jedna druge, drugu vuče. Ako uđeš, jeli, na, nešto ti povjereno pa izneveriš, nešto ti je dato pa izdaš, nešto, nešto si rekao pa si slagao, sve je to jedno od drugim povjezano. I četvrta stvar, i kada se spori, bestidno govori. Kad noći dođe do hele okršalja, dođe do rastave, dođe ne znam nija i tako dalje, onda nema uopšte stida. Nikakvog adada, ni poštivanja, ni uvažavanja, čovječe, dere ili dere. Svi su mu krivi. Znači to je jeli, osobine, danas Allah sačuvao ovi osobina, osobine jeli, munafika, osobine lice mjera koje Allah u poslanik ali se nam, jeli, nam je objasnio u ovom hadisu. Ina Mahmed bilježi jeli, od je da je rekla nijedan gest kod poslanika ni salama nije bio odvratniji od laži. Nijedna stvar koju je poslanik ali salama vidio jeli, kod nekoga nije bila eh, odvratnija, nije bila eh, stvari koje, koje, koje, koje nije volio, jeli, kao što je jeli, laž. Toliko je kada je mrzio laž Allaho poslanik Muhammed s.a.v. Kad god bi kod nekog od ljudi primijetio nešto od toga i zatim saznao da je, se, da je ova iskorijenio iz svog života, jeli, tu osobinu laž, znao bi da je taj čovjek doista došao iskreno i teubi. Da je se on baš pokajao Allahom njenu šanu. Znači jedno od uslova, kao što prenosi, jel, kao što ide najviše, da bi, Allah, da bi teuba, kao teuba bila, je ona ispravna, i jeste klonjenje laži. Prima bilo kome, prema bilo svojoj, prema svojoj djeci, roditeljima, sami sebi, prema gospodaru svih svjetova, prema umetu, zajednici Allahu poslanika ali slama i tako dalje, prema ljudima uopšte, prema svojim komšijama, prijateljima, radnim kolegama i tako dalje i tako dalje. Znači mi, mi muslimani, muslimake, koji smo rekli la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, mi kod sebe ne smijemo i ne trebamo imati ovu osobinu, a to je osobina laži. Ne smijemo. Ona je strana kod hadis i sunneta Allaho poslanika i salama i kroz selefu sali ispane prihodnike jeli, i oni, svi oni do sunnje dana koji budu slijedili jeli, istinu, a to je našu, našu vjeru islam. Jedan od namjesnika napisao je pismo Omeru ibn Abdulazizu. Pa mu kaže, naš grad je dobro oslabio, to jest puno je ruševina, puno je, treba ga ispraviti, popraviti, jel? Pa ako dozvoli emir poslati jedno dio novca, jel? Donaciju da bi popravio, jel? Taj grad, bilo bi dobro. Na to mu Omer odgovori. Gledajte, subhanallah. Kad ti stigne ovo pismo, ti učvrsti grad pravdom, učvrsti grad pravdom i očisti njegove ulice od nasilja, time će se grad popraviti. Spana. Očisti, učvrsti, učvrsti pravdu u svome gradu i taj će grad biti lijep sami građani tog grada će popraviti svoj grad i svoje selo i svoje mjesto. Jer mu'min, mu'minka koji nose la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah, kako su popravili svoje stanje u svojim kućama na najljepši način, kao što Allah Jeršanu voli, onda oni idu da popravljaju i kod svojih komšija, i kod svojih prijatelja, i zajednice muslimana, Mi smo muslimani opisani kao oni koji popravljamo, kao oni koji gradimo, ne koji rušimo i koji za sebe ostavljamo smeće i nered. Nije da shaba Allahu poslanika ali srama toliko se bojali Allaha Đelešanu, doista se klonuli, ali bilo koje stvari koja će dovesti do nereda. Neće stano išti ka pravdi i ovome što je rekao nam, jeli, jeli, tada halifa Omer ibn Abdelaziz. Od Selefa se bilježi predanja gdje kažu znak imana je daš prednost istini onda kada ti škodi. Znak imana je da daneš prednost istini, ali onda kada ti škodi. I da ne daš prednost slaži, ona kad ti može štetiti. Znači, nemoj da, nemoj da lažeš, a vidiš, njeli, kad je mogu ja malo snagati, imat će o to korist. I to je to učiniš. Ali znak imana, kad u Selefu sali, jeste da tada ne, ne ostavljaš, to jest ostavljaš laž, bez obzira što prividno imat ćemo neku štetu. Zapravo, u tome nema štete. A to je znak imana. I dalje kažu, znak imana je da ne govoriš više od onoga što radiš. I znak imana je da se čuvaš i da budeš oprezan od laži u tuđim govoru. To jest, je kao što možemo naći kod Ebu Dawuda u njegovom sunnenu, je zbitke hadisa, Allaho poslanika ali slama, da je slovio poglavlje vjernik je oprezan. Oprezan je. Vjerik nije taj koji se tako hodi mi radi mi što hoćeš. Ne, on je oprezan, on gleda, on razmišlja. Kako da pospiši, kako da pomogne? La ilaha illallah muhammed rasulullah i u davu. Davu koja ide prema svakome. Pozi prema svakome. Je otvoren. Ali mi moramo biti doista onaki kakve nas opisuje Allah i njegov poslanik Salosaneme, da bi naša binila dava bila uspješna, a ne kontraproduktivna, a ne ona koja će otjerati od nas ljude. A vidi šta ona je priča. Govori mi, govori mi čovjek, ajde, ajde, klanjaj, a on vam, vidiš, mene smulio, kada je prodao mi auto, kada nije mi rekao, kaže, auto čovječe, da Bog sačuvaj. Samo što sam ga upalio par kilometara, hvala Allah, nisam na stradu. Znači, laž, tagao je, a vidio je, znao je tu, jeli, tu slabu svog auta, a nije rekao. Zato Allah njeni šanuhu, jeli, u, u proučnim ajetima, jeli, večeras na jaci namazu, je kao, jeli, di na amenu limeta kulu ne mala te fa'alun, o vjenici, zašto govorite jedno, ili zašto govorite ono što ne radite? Zašto govorite a ono što ne radite kebura naqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun doista Allah je šone mrsko kad govorite riječi govor gdje djela ne prati a vi to ne činite vi to ne činite zato je ovo je ovaj, ova dva ajeta su dokaz ili dokaz da mi muslimani se moramo kloniti laži u dijelima kao vrsti laži. Lažu u dijelima. Zašto govoriš da si ovo, da si ono, da si vakav, da si nakav, a to ne imaš u svojim dijelima? Zato je vjernik skroman. Mu'min je skroman. Njegova je skromenost velika. Ali također, jeli, zbog toga što nosi i što je na putu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Imam Ahmed bilježi jeli, hadis da je kazao Allahu poslanika alaihi sallam čovjek u osobinu mogu krasti razne stvari ali nikada ali nikada varanje i laž. Znači može biti i laka, može biti i ovo, može biti i ono, ali, kada je poslanik sallam, nikada varanje i laž. Te dvije osobine ne mogu se naći kod vjernika i vjernice. I dokaz, je li ovom hadisu, jest hadis koji bilježi ima Malik, je li, da je kazao poslanik, ali salam, da je upitan, je li, da li vjernik može biti kukavica? Da, odgovor je Allaho poslanik, ali salam. Da li vjernik može biti škrtica? Da, odgovor je Allaho poslanik, ali salam. A da li može biti le, vjernik lažac? Kaže, ne, ne može, odgovor je Allaho poslanik, ali salam. Znači, može biti kukavica, može biti škrtac, ali lažac nikada. E to je, kao što smo kadali, i kuranski ajed, gdje Allah šanu kada je, u vjernici, mojde se Allaha i govorite samo istinu. Znači, laž je strana kroz Kur'an i sunet Allaho poslanika ali salama, naspan vjernika i vjernica. Ne može se naći u životu vjernika i vjernice laž. Prema bilo čemu ti ima, bilo kom je. Jel? I naravno, jeli, kao smo kadali malo prije, a bileži ima Buhari, jeli, ovo u predaju, da je kazao Allaho poslanika teška je prevara da svome bratu pričaš nešto što vjeruje, a ti lažeš. On ti je povjerovao. To je isto. Pa stvarno će uraditi tako nešto. To je odlično. Donesu ti i papir, sve ti donesu. Ali, s druge strane, vidiš, nakon toga se nešto mijenja. Ti povjeruješ u to. To je jedna od teških prevara, jeli, koje Allah poslanik sallam kazao u hadisu koji je vjerodostojan. Dok u drugom hadisu, također imam Bukhari, kada Allah poslanik sallam, muslimanu nije dozvoljeno da proda robu ili da prodaje robu za čiji nedostatak zna, a da ne upozori na tu stvar. Znači, ako znaš čovječe da ti, e, ne znam nija, prodaješ kravu, prodaješ auto, prodaješ kuću, kuća ti ispucala, pa ti je ono samo malo zamaskirao, jel? sada fasadom i tako dalje. Ako zna da ti ispucao, ti si dužan da kažeš to. Kao nedostatak te kuće. Ako nešto ne funkcioniše, ne radi, ti mora da kažeš tu stvar. Jer, zato je Allah, poslanik ali islam, hadis koji bilježi muslim, kao kod nas stvara, nije od nas. Znači, hadis je vlostajan. Znači, kod nas stvara, kod nas stvara nije od nas. Kod nas stvara nije od nas kazao Allah poslanik ali sada. Subhanallah. Od Abu Bekve, da mu sana spinu se prenosi da je vjerovisnik ali sada obratio se prisutnim kazavši tri puta. Hoćete li da vam kažem koji je najveći grije? Hoćete da vam kažem koji je najveći grije? Hoćete da vam kažem koji je najveći grije? Kad je poslanik Pa su prisutni kazali, hoćemo ja Rasulullah. Pa Allah poslanik sam rekao, širk prema Allahu Jerešanu, da pripišeš Allahu Jerešanu druga. Pa tada je bio naslonjen poslanik Jerešanem i nastavio dalje, zatim poslušao prema roditeljima i bespravno ubijstvo. Nakon toga je se, kaže, je, ona, primakao, to je sklo, oklonuo, slonuo se sa naslona, jeli? pa je se digao poslanik Jerešanem polu sljedeći položaj i tada je povikao izgovaranje potvore i lažno svjedočenje izgovaranje potvore i lažno svjedočenje. Kaže ovaj ashab, toliko je poslanik ali se ove riječi dvije zadnje izgovarao, da smo poželili da ušuti. Allaho poslanik ali se Toliko je izgovarao spanala o potvori i o lažnom svjedočenju, jeli? Da su ashabi Resulani sa nama htjeli da ušuti Allaho poslanik ali se a s druge strane ovaj hadis nam je dokaz koliko je ovaj greh velik kod gospodara svih svjetova. Subhanallah. Koliko je on velik kod Allaha Jerešanu. Ovo predavi možemo naći kod imama Buharije. Poznat svima nama hadis, jeli, i prelijep hadis na ovu temu, jeli, koji, koji bilježi imam, jeli, Buhari, gdje je kazao Allah poslanik, jeli, Budite iskreni, iskrenost vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u džennet. Sve dok kod Allaha i pridržavajući se nje, sve dok ne budeš kod Allaha, ne, ne budeš upisan kao iskreni. I klonte se laži. Laž vodi bestidnosti, a bestidnost vodi u džahennem. Čovjek će lažući, postupajući po laži, biti upisan kod Allaha kao lažac. Kaza Allaho poslanik Muhammed sallallahu sallam. I kazao je Malik ibn Dinar, da mu sallam smiluje, istina i laž se bore u čovjekovom srcu. Sve dok jedno od dvije stvari ne pobjedi. To je sve dok jedno od dvije stvari ne istira ovu drugu stvar. Znači, istina i laž u ljudskom srcu je stalno u borbi. I doista svaki mu'min i mu'minka koji se borili sa laži u sebi samim, osjetili su tu stvar. I koji se da danas bore sa lažim, vide je li da doista lav nekad pokušava da, da iščera iskrenosti naših srca. Subhanallah. Tako i bilo koji grijeh drugi. Da li to grijeh srca, jezika, e, tje, e, dijelova tijela i tako dalje. Oni pokušavaju i grijeh pokušava po pomogu strastima i šeitanom da pobjede čovjeka na putu istine. I žele da istiraju sve istrebe iz nas dobro i da se usani, jeli, nažalost, konijen kufra, nevjerstva, štirka i tako dalje, i tako dalje. Kazao je, jeli, jezid, e, jeli, Ibnu Mejsere, prilijem govor, lažna navodnjava granu svakog zla. Lažna navodnjava granu svakog zla. Kao što voda navodnjava biljke. Spanavljava. Bilo koje je zlo, evo, bilo koje je zlo, evo, vidite, da li to alkohol, droga, blud, e, potvora i tako dalje, varanje i tako dalje, sve je povezano sa laži. Sve je povezano sa ovom, sa ovom opasnošću, da nas Allah sačuva, jeli, od toga, a to je, jeli, to je jeste ta laž. Ono što je e, mnogima, jeli, kad se postavlja, jeli, pitanje laži, postavlja se pitanje ovaj, do koje granice e, i možemo ići sa šalama. Jel? Dokad, dokad možemo se šaliti? Šta je to šala u islamu i tako dalje, i tako dalje. Allahu poslanik ali sa nam poznato je da je se šalio. Ali u tim šalima nikada nije lagao. Nije govorio vicele hasi, husi, ovome i onome. Nikada. I bilo i to na Hasa i Husa, jer zelo poslanika ne bilo je takvi ljudi, jer, gdje su ljudi, jeli, e, da bi, jer šetan istu, istu politiku, isti način vodi pra bilo koji generaciji ljudi, jeli, e, tako da, tako i danas, tako je bilo za doma poslanika, ali se nama. Sliče, jeli, uh, viceva, laži i tako dalje, pravo se i Muavija ibn Hajda i Abdu Salah smilo, jeli, da je čuo Allahu poslanika, ali se onda rekao, teško li se onome koji priča i lažni izmišlja kako bi time nasmijao druge teško li se njemu teško li se njemu kazao Allah poslanik ne sam ovaj hadis je Hasan bin Ježi Abudavu Tirmidi Ahmed i Dari i mi to je skazu islamski učenjac jedan učenja učenjaka jeli velika propast ili duboka dolina u džahennemu pripada svakome onome koji laže da bi svojim lažima nasmijavao druge da bi svojim lažima nasmijavao druge I na kraju ovog predavanja navešemo jeli hadis jeli koji je vjerodostan, koji bilježi ima muslim sahih od Umu Kulfum, da mi se Allah smiluje, da je rekla Nisam čula Allahov poslanika, ali salama, da je dao olačicu u laganju od onoga što pričaju ljudi osim u trome. U ratu, izmjerivanju ljudi i muža, ženi i ženi je mužu u tim slučajima je li dozvoljna laž. Mnogo ćemo vidjeti, jeli, mnogih objašnjenja i tako dalje, i tako dalje. Pogotovo nas pa laži muža i žene, žene prema mužu. Imamo kadi, da mu sallaha smiluje kadi, da nema, učenja, da nema razlinaženja među učenjacima, jeli, oko dozvoli laganja ova tri slučaja. S time, kada međutim, različite oko razumijevanja samih ti laži. Koja je to granica laži u tim datim momentima? Što se tiče je li, laganja muža prema ženi i žena prema mužu, imamo dva stava i mišljenja islamskih učenjaka. Prvo jeste ono na čemu je, je jedna skupina učenjaka i misli da sve vrste laži u koji ima koristi onaj koji laže, ali po dva šarta. Znači, dozvoljeno je uopšteno lagati, je li, muž ženi, žena mužu, ali da ne remeti pod, ili po dva šarta. Prvi šart jeste da to laganje ne nanosi štetu drugoj osobi u imečku. Da to laganje je ne nanosi štetu. Naprimjer, došao mu su, suprug, jeli, žena donijela imetka, osvojija i tako dalje, on nju polako opop obradi, ona potpiše i sve njemu pripada. Prevario je, slagao ga. Znači, ta, ta laž je zabranjena. Znači, ne možeš sad bude, e, ha, rekao, sad sam mogu ja to odraditi. Ne, to je prevara. I drugo jeste da to laganje ne bude vid prevare, kao što smo evo već kazali. Ako već lažiš, znači nije vid prevare. E, Ibn Hađer Omsala Smilu je kazao, učenjak su složni da laganje muža prema ženi, žene prema mužu nije dozvoljeno u obavezama jedna prema drugom je. Znači, ne možeš lagati a ti imaš obavez prema supruzi i supruga prema tebi. Nema laganja u tom momentu, u tim stvarima. Znači, ako je obavezno, nema tu naganja, pa eto, eto, izvini, ja nisam mogla vratiti, eto, bilo je ovo i ono. To je laž, to je, to je ova prevara. Ili suprug, jel, ima obavezu prema supruzi, i nešto je tamo, ne znam, nije slagao, i onda kada, e, pa to je hadis, pa sam nigali sam dočeno. Ne, ne, to je tvoja obaveza i to si obaveza Kur'anom i sunnetom. A to si dužan da učiniš, kada mi hađa. Ili kod drugog, jeli, i neuzimanje ono što ti ne pripada. Znači, ne možeš uzeti ono što ti pripada Karim i Hađar. Drugo tumačenje, na čemu je džumhur, većina uleme, jeli, jeste da je laganje u osnovi, da u osnovi laganje nije dozvoljeno. Jeli? A u slučajima kojima je prenešeno da je dozvoljeno lagati, ne misli se na stvarno laganje, već na prenešeno laganje. Kao, na primjer, dvo, e, korištenje dvosmislenosti ili aluzije, jeli? a ne čisto i namjerno laganje. Primjer toga jeste primjer jeli, da muž ženi žena mužu jeli, kaže ispoljava ljubav. Ona pa malo se ono ljubav smanjila pa je kaže joj ti si moje sunce. Zove što nije ti ona, ali ispolji što, jel? I to je zrozumjeno laganje. Jer to je način izbježavanja supruga i supruge. I ne znam nija, ovaj suprug, suprug je uradio nešto, jeli loše, pa se malo odvojili jedno od drugo, na. Pa dođe ona pa se po, počne umiljavati svome mužu, jel? Pa mu kare, ne znam, ja ti si, ba ti si najvredniji mi, ti si ovo, ti si ono, ba ti si čovječe, Allah rekao. Ne bi te mijenio ni za što. Znači, to je dozvoljeno, dozvoljeno laganje, jeli, kao što je drugi dio uleme, jeli, govori o tome. Također, jeli, <clears throat> davanje obećanja, davanje obećanja ili spilo čega u buduću da ćeš nešto učiniti, a gdje nisi duža da to učiniš. Znači, obećaš njoj, za deset godina komoda imat ćemo helikopter. A nema od tog ništa. Jel? Ali da bi, da, bi, da bi se ona smirila, ko žena, jel? Jel, majke svi vidi ka nas pa poslanika ali slama su htjele, jel, htjele, jel, dunjalog, jel? A kad im Allah poslanik sam fino rekao, a ko je dunjalog, hajmo, da vas sve pustim. I onda su svi ušutjeli. Sve su, i sve jedna ušutjela. Kada. Znači, nije problem jeli da muž, jel, da bi se sve smirila situacija, jeli, ne znam, nija, živiš tamo negdje, je li onaj, evo, hoćeš da se, ne znam, nije, oženio se tek, ono, živiš postana, ne, teško, ide tamo vam, a ona nije strpljiva. Da pa ju kare, pa bit će, uradit ćemo, evo, ako obećam ti za pet godina, imat ćemo neku kuću. A pet godina bit će dvoje, troje djece, hamdala, ona će smirena biti, inša. I to ide tako. To je ona dozvoljena šala, jel? to je dozvoljena laž u islamu. Jeli? a sve što s ciljem da se druga strana učini zadovoljnim i da se poboljšaju odnose među njima. Jeli? Kazali su jeli, jedni od učenjaka. Neki učenjaci se proširuju ovo tumačenje, to je drugi, drugi stav. Pa kažu da je dozvoljeno stvarno laganje u, u onome što izaziva, budi i povećava ljubav. Zbliža, zbližava supružnike, kao na primjer da žena, jeli, mužu, kalin, muž, ženi, ti si mi najdraža osoba, ti si na prvom mjestu i tako dalje i tako dalje. Znači, to su stvari koji su dozvoljene. Zato je bitno, opet Allah Njerišanu najbolje je zna, bitno je e, ovo što sam objasnio, mislim da ste razumijeli. Ona, jer, jer uh, e, idu neki Ukrajino čovjek, ima slučajeva, spana Allah, ovaj, gdje pucaju brakovi, jel? Zbog nesvatanja ovog hadisa Allahog poslanika na islamu oduzmemo, oduzmemo joj pravo koji je njeno pravo, obaveza, jel, da muškarac, muž isprši prema njoj ili ona prema njemu i ona dođe jedno malo pa jedno drug i tako dalje i tako dalje. Suprug, jel, hoće da ima odnos sa suprugom, ona kaže, eto ja sam bolesna. Pa jedno, pa dva, pa, pa tri puta čovječe, izvini, supruga, jesi ti, da, da, vodim doktoru ba. će puknut. Razumijete? Znači, to je, to je već stvar To je već stvar gdje nema laž. Nema laž. Jer kao što dolazi predaj, jeli, kada bi somu unelo, kada stavi žena unutra, jeli, da se, da se peče, kada bi izgorio, ona je dužna da, da se poda svoj mužu kad traži od nje. Da ne bi došlo do fitne, da ne bi došlo do bluda, da ne bi došlo, ne znam, nija, do drugih gledanja žena, djevojaka i tako dalje i tako dalje. Što naravno onda jel, ulazimo u drugi, drugu vrstu harama, greha i tako dalje i tako dalje. Znači ova vjera je doista sve segmente života Hamdala uradila, izgradila, usavršila, popunila, Allah je što popunio ovu vjeru Islama. I zato je, jeli, jeli, nemojmo, draga moja braćo, i pitajmo, prvo pitajmo, jeli, hvala Allahu, jer šalda nas imamo mnoštvo učenih ljudi, imamo daija, imamo, hamdala, naši hajili pa insana, pitajmo, one, je jeli, nismo, nije, nije jasne stvari i tako dalje. Pitajmo da ne bismo griješili prvo pa sebe, naspram drugima, jeli, a govorim da smo muslimani muslimani. Ja molim Allah, jer ću nas pomogne, da nam se smiluje, da nam otloni od nas laži i naše srca, jezika, djela. Molim Allah, jer ću da pomogne muslimane u Siriji, u Pakistanu i drugim svim ostalim muslimanskim džemljama, molim Allah Jelešanu da pomogne muslimane u našoj državi Bosni i Hercegovini. Molim Allah Jelešanu da nam podari jeli, da ova dava bude uspješna. I molim Allah Jelešanu da svi oni koji lažu, koji potvraju druge muslimane i muslimake, da Allah Jelešanu, ono na, on najbolje zna, da otoni njihove štete od muslimane i muslimake. Allahume amin. Assalamu alaikum. أنت المعين